saodat asri qissalari bir qurbon yuz qurbon oradan ancha yillar o'tdi bu yillar abdulmuttalibning sochidagi oq tolalarning sonini ham tobora ko'paytirib bordi bunga sari unga bo'lgan hurmat va muhabbat tuyg'ulari ham ortar edi makkada hammaga so'zi o'tadigan xotinmi erkakmi yoshmi qarimi hamma buyuk inson deb biladigan yagona odam u bo'lib qoldi yillar davomida farzandlari ko'paydi o'nta o'g'li bor edi horis zubayr abdulloh abu tolib hoji diror muqavvim abu lahab abbos hamza bir kuni abdulmuttalib alam bilan qo'lini peshonasiga urdi zamzam qudug'ini qazigan kunlarda qilgan bir nazrini eslashga majbur bo'ldi og'ir ahvolga tushib qolganida berilgan johilona qaror endi uning vijdon iskanjasini olgan edi nima qilishni qanday yo'l tutishni bilmasdi nihoyat abdulmuttalib qat'iy qarorga keldi mard odam qilgan nazrini bajo keltiradi dedi o'ziga bolalarni atrofiga to'plab qarorini bildirdi oralaridan bittasi qurbon etilishi kerak edi qalblarini hayajon to'lqini larzaga soldi hech biri otasining bu qarorini tabriklay olmasdi e'tiroz bildirishning ham o'rni bo'lmadi jon savdosi edi bu boshini qilichga tutib berish hayotining ayni ilk bahorida bila turib o'zini o'lim changaliga topshirish chin ko'ngildan qabul etiladigan bir ish emas edi yuraklar tez tez ura boshlagan ko'zlar yer suzadi boshini ko'tarib atrofdagilarning ahvolini ko'rishga ham jur'at yo'q ko'p kutishdan foyda chiqmasdi abdulmuttalib yurishga amr etdi oldinda o'zi ortida bo'lajak qurbonliklar bolalari kaba tomon yo'l oldilar uyda dod faryod ko'tarilib onalar ko'z yosh to'kib opa singillar qoldilar bolalarga aytishga biron og'iz so'z tasalli topilmas edi tilakdan boshqa chora yo'q senga bu fojiadan panoh tilayman jigarim deyishdan boshqa oson tilak yo'q edi lekin qaysi ona bir o'g'lini qutqarish evaziga boshqasini olovga tashlay oladi o'lim yo'lovchilari uchun bu safar qancha davom etdi uzoqmi yoki qisqami yo'l davomida kimdir nimalar haqida o'yladi o'lim qur'asi menga da ukalarim aka ukalarim xalos bo'lsin degan birontasi bo'ldimi abdulmuttalib bir ozdan so'ng g'azab va tushkunlik holatida berilgan johilona qarorini amalga oshirishi nazrini bajo keltirmoq uchun qo'lini qonga belashi kerak edi ignalariga gard yuqtirishni ham istamaydigan o'g'illardan birini bo'g'izlab qurbon qilishi kerak edi ammo sochlari oqargan yoshi anchagina bo'lib qolgan chog'da bilagiga bunday quvvat keladimi yoki yo'qmi bilmasdi nihoyat kabaga yetib keldilar kabaning ichiga o'rnatilgan hubal ismli butning yoniga tizilib turdilar o'sha yerga qo'yilgandan beri biron kimsaning dardiga darmon bo'la olmagan bu tosh parchasi ularning kelganidan ham bexabar edi tosh ma'budning xizmatchisi esa mudhish bir voqea yuz berganini sezdi kuning xayrli bo'lsin ey abdulmuttalib dedi qurbonlik qilmoqchiman nimaga ne maqsadda abdulmuttalib qisqa qilib ahvolni tushuntirdi haligi odam o'zini yo'qotib qo'ydi so'ngra sen bunday qilolmaysan ey abdulmuttalib dedi nega qilolmas ekanman chunki sendek mulohazali sendek aqli raso boshqalarga o'rnak bo'ladigan bir inson shunday bunday johillikka qanday qo'l ursin sen qurayshlarning faxrisan quraysh o'rnak oladi sendan ochlarni to'yg'azgan hatto qurt qumursqaning ham rizqini o'lchovchi o'ylovchi bir insonsan o'z farzandingni qanday qurbon qilasan men bir paytlar qasam ichganman mard odam qasamini buzmaydi bu gaplarni aytgach o'g'illari tomon o'girildi bering o'qlaringizni dedi birin ketin ismlari yozilgan o'qlarni keltirib topshirar edilar o'g'lar xaltaga solindi abdulmuttalib but xizmatchisini yuziga qaradi qani bitta o'qni olginchi dedi xizmatkor qo'lini xaltaga tiqdi endilikda yuraklar bo'g'izga tiqilgan hayajonlar so'nggi nuqtasiga yetgan edi yuzlar bo'g'riqdi lablar qaqrab ketdi xaltaning ichidan chiqadigan o'q kesilajak boshni tayin etar qolganlarga hayot bag'ishlar edi Nihoyat o'q chiqdi. Xizmatkor pichirlab ismni o'qidi. Abdulloh. Bo'g'izlariga tiqilgan nafaslari sal yengillashgandek bo'ldi. Hayoti qil ustida turganlarning so'nik ko'zlari yarq etib ochildi. Kim nima desa desin, bu bir jon bozori. jon savdosi edi. Hech kimning Abdullohning o'rniga men qurbon bo'lay deyishi kutilmas edi. Ammo Abdulloh bunday ahvolda emas. bir oz avvalgi hayajon o'rnini dahshatli qo'rquv va itoatgoylik tuyg'usi egalladi abdulmuttalibning bolalar orasida eng suyukli eng ko'rkami edi u boshqa aka ukalarda bo'lmagan aslzodalik ustuvorlik unda borligini hamma bilardi shu bois abdulmuttalib uni boshqa bolalardan ham ortiq ko'rardi ora sira abdulmuttalib sening bu o'g'lingda alohida bir ko'rkamlik alohida bir aslzodalik bor u hamma farzandlaringdan ham yoqimliroq istarasi issiq deganlar bo'lgan edi shunday bo'lsa ham abdulmuttalib o'zi boshlagan ishning bunaqa natijasi natijasiga e'tiroz bildira olmasdi qaytadan qur'a tashlaymiz yoxud kel ey abu lahab abdullohning o'rniga seni qurbon qilaylik deya olmasdi abdullohning qo'lidan tutdi qurbonlik so'yiladigan joy bo'lmish safo tepaligi tomon yo'l oldilar bu aql bovar qilmas ish haqida eshitgan yuzlarcha qurashiylar safo tepaligi tomon yugurib kela boshladilar ayolu erkak bolalaru qariyalar yig'lagan qiziqish hayajon qo'rquv va afsus bilan abdulloh hamda otasiga tikilib turgan edilar safo tepaligiga borishgach abdul muttalib abdullohni ikki qo'li bilan dast ko'tarib yerga yotqizdi bir paytlar mehr bilan muhabbat bilan sinagan sochlari qumga belandi so'nggi nafasini olish oldidan mahzun bir chehra mahzun bir nigoh ila yon atrofga qaradi bu nigohlar umidsiz edi bering xanjarimni yo'q bermaydilar ey abdulmuttalib sen bunday qilolmaysan abdulmuttalib boshini ko'tardi qarshisida dorun nadva maslahat uyi a'zolaridan bir necha kishi turardi oralaridan mug'ira ibn abdulloh ismlisi so'zlarini takrorladi qilolmaysan bu ishni ey abdulmuttalib nega qilolmas ekanman chunki abdulmuttalib bo'la turib sen bu ishni qilsang boshqalar nima qiladi ertaga boshqalar ham o'g'lini qurbon qilgisi kelib qoladi yomon ot chiqarasan la'natlarga giriftor bo'lasan qolaversa farzandini qurbon qilingan onalar doim oldin seni qarg'aydilar bu esa eng vahshiyona bu vahshiyona ishni uzil kesil to'xtatishga unga to'sqinlik qilishga ahd etdik ammo bu mening qasamimdir bajo keltirmasam bo'lmaydi axir qasam bo'lsa bo'lar har narsaning iloji bor ahvolingni yengillatish uchun biron chora topamiz qanday chora bizning bu borada tajribamiz yo'q ammo hijozliklar bunday muammoni hal qilishga usta shuning uchun sen darhol hijoz kohinining huzuriga bor ahvolni tushuntir agar qurbon qilishing kerak bo'lsa qurbon qilarsan bo'lmasa bergan maslahatiga qarab ish tutasan abdulmuttalib bu taklifga norozilik bildirmadi abdullohni qo'yib yubordi aka ukalar va shu yerga yig'ilgan aholining yuzlarida mamnunlik ifodasi paydo bo'ldi bir ozdan so'ng abdulmuttalibning uyida sevinch ko'z yoshlari bilan birgalikda zo'r bayram boshlandi shundan keyin abdulmuttalib abdullohni olib yasribga bordi kohonning hubayr haybarga ketganini eshitib u yerga ham bordi bir rivoyatga ko'ra bu safar shomgacha davom etdi abdulmuttalib kohin ayolga dardini anglatdi kohin ayol uning so'zlarini tinglab bo'lgach ertaga keling dedi ertalab ota bola yana ayolning huzuriga bordilar kohin sizning yurtingizda bir odamga to'lanadigan taomning miqdor tovonning miqdori qancha va u nima bilan o'lchanadi deb so'radi o'n tuyaga teng keladi u holda darhol yurtingizga qayting o'g'lingiz bilan o'nta tuyani bir yerga qo'yib qur'a tashlang agar o'g'lingizga chiqsa tuyalar sonini ko'paytiring va takror tashlang shu tariqa qur'a to tuyalarga chiqquncha qadar tashlashni davom ettiring shoyat robbingiz olloh rozi bo'l robbingiz rozi bo'lsa qur'a albatta tuyalarga chiqacak uning huzuridan chiqib makkaga qaytdilar o'nta tuya bilan tuya bir tomonga qo'yildi abdulloh esa ikkinchi tomonga abdul muttalib allohga iltijo qilib o'g'liga hayot bag'ishlashini so'radi qur'a abdullohga chiqdi yana o'nta tuya keltirildi qaytadan qur'a tashlandi yana abdullohga chiqdi tuyalar soni o't bo'ldi abdulloh qora terga botgan abdulmuttolib tinmay duo qilardi tuyalar soni qirqtaga yetdi ellikta bo'ldi har safar xaltadan abdullohning o'qi chiqardi shu yo'sinda to'qqiz marta qur'a tashlandi ammo natija o'zgarmadi bu bir tasodif emasdi har narsaga hokim va qodir bo'lgan buyuk mavloning irodasi shunday bo'lgani ayon edi nihoyat tuyalar soni yuztaga yetkazildi va yana qur'a tashlandi shu on qur'a tashlayotgan odamning quvnoq qichqirig'i eshitildi bu qutulishning alomati edi abdulmuttalib ko'zlaridan oqqan yoshlarni artdi o'g'lini bag'riga bosdi amr etdi tuyalar safo tepaligiga olib borib so'yildi go'shtlari shundaygina qoldirildi kambag'allar oldi hayvonlar yedi musofir va g'ariblarga ziyofat berildi bu voqea sodir bo'lganda abdulloh necha yoshda edi bir qorindan talashib tushgan abu tolibdan katta edimi yoki kichik bu voqea yuz bergan kunlarda oilaning eng kichik farzandlari bo'lgan abbos va hamza tug'ilganmidilar yoki yo'qmi bu savollarga aniq javob berishdan ojizmiz agar ular tug'ilgan bo'lsalar hamza endi chaqaloq yoki hali bir yoshga to'lmagan go'dak abdulloh esa ayni uylanadigan yoshdagi o'spirin bo'lgani haqiqatga yaqinroqdir chunki abdullohning o'g'li bo'lmish payg'ambarimiz bilan amakilari hamza o'rtasida farq atigi ikki yil xolos edi ehtimol abdulmuttalib nazrini bajo keltirish uchun o'g'il farzandlarining soni o'ntaga yetishini kutmagandir chunki uning olti nafar qizi ham bor edi yoki bu voqea hamza tug'ilganidan ko'p o'tmay sodir bo'lgan va qurbonlikdan qutulgan abdulloh vaqt o'tkazilmay uylantirilgan edi bunday og'ir sinovdan keyin suyukli o'g'lini qurbonlikdan saqlab qolgan abdulmuttalib endi xotirjam edi hayotida osoyishta kunlar boshlandi abdulloh yetuk va komil inson edi yuziga bir qaragan kishi yana qaragisi keladigan darajada husnli va yoqimli edi bir boy xotinning unga agar meni xotinlikka olishga rozi bo'lsang senga yuzta tuya hadya etaman degani fikrimizning yolqin dalilidir abdullohning bunday taklifini rad etishi esa mol dunyo va boylikka u qadar ahamiyat bermasligi osoyishta bir oilaga ko'proq muhtoj bo'lgan komil inson ekanligining belgisidir mustahkam bir oila qursa baxtiyor yashasa deya orzu qilgan abdulmuttalib suyukli farzandini yoniga olib makkaning aslzoda oilalaridan va qurashning yigirma beshta kiborlar urug'idan biri bo'lgan zuhra qabilasiga bordi azaldan yaxshi taniydigan do'sti vahbni topdi va qizi ominani o'g'li abdullohga so'radi uning bu taklifini mamnuniyat bilan qarshilandi va ikki yosh nikohlandilar abdulloh qurashliklarning odatiga ko'ra uch kungacha qaynotasining uyida qoldi so'ngra suyukli xotinini olib o'zining qadrdon go'shasiga qaytdi omina oilada yolg'iz farzand edi bu uning ilk va so'nggi turmushi bo'lib qisqa vaqtdan keyin beva qolishini hamda olamlarga rahmat bo'lib kelayotgan buyuk payg'ambarimizga onalik qilish sharafiga muyassar bo'lishini hali u bilmasdi yangigina turmush qurgan ikki yosh juda qisqa muddat birga bo'ldilar nikohdan keyin hali ikki oy ham o'tmay abdulloh shomga yo'l olgan karvonga qo'shilib safarga chiqdi qaytishda bir dardga chalindi nihoyat yasrib shahriga kelgach karv ortiq yo'l yura olmasligini angladi hamrohlariga buvisi salmo tomonidan tog'alari bo'lmish najjor o'g'illarinikida qolajagini bildirdi va otasiga salomini yetkazishlarini so'radi birodarlari uni shu yerda qoldirib yo'llarida davom etdilar abdulmuttalibni topib ahvolni tushuntirdilar abdulmuttalib darhol katta o'g'li horisni yasribga jo'natdi kechani kecha kunduzi kunduz demay yo'l yurgan horis yasribga yetib borganida ancha kech qolganini angladi chunki abdulloh hayotdan ko'z yumgan va nabiyga nabiga ismli bir qarindoshining bog'iga ko'milgan edi u ham olamlar sarvari payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning otasi bo'layotganidan bexabar holda dunyodan o'tgan edi